et bonega ideo ne tiam successas. Cuirilo por polento cae teorio de disvastigio de novajoi. En mia antaua son articolo, parolante pri preparo de polento, mi assertis. Ne estas mallongigo por preparo de bonega polento gi postulas du de quin tri dec minuto in de attenta cui rado cum daura mixado de la caccio compreneble esta sanca u alia cui rajo ne prepostulantai i tre long tempan dauran mixado dum cui rado Gis exemple la fama argentina dulce de leche au lacto caramelo quiu postulas laula originala neimitebla tradizia recepto du horoen cae duonon de sencesa mixado. Giuste antau dudec iaroi, citie en Israelo, kibuza commenza entrepreno el pensis cae productis novigan electran cuir aparatum. Oni gin sur mercatigis sub la nomo Daya tre versaine e la cummeto de la punjaba termino daya, tio estas compato, cum la conata vorto chef, tio estas chef cuiristo. Do, oni intense celis mildigi la penon de tiui qui shatas au devas pasigi sian tempon en cuireio tiu ci cuirilo facte estis sinteso de quelcae novigai basai caracterajum. Efica cuirado, fritado en profunda oleo, automata mixado en maniero continua au mal continua au cun longa intervalloi, du tempo mesuriloi, unu por la tauga cui rad tempo, cae la alia por la tempoi cae ritmoi de mixado, cae fine speciala cui er poto ie quar con tri Tiu tempe oni reclamadis la cui rilon ciel unican sistemon, ciu permessas cui de prilaborita i pladoi sem troda engagigio. Iem, cio malloge la reclamado, vidu anca o en la supra bildo, presentis la virtuin de la noviga cuirilo Daya Chef. Gi vapor cuiras legomoin cae mangiasoin sen troda grasun, cuiras rison cae pastajoin sen postuli dauran mixadon, fritas anstatauante specife de dicitan apparatun, Preparas polenton, pureon kai pastecion sen Preparas facile kai accurate faina in marmelado in kai Cuiras tu fajo in sen postuli attenton. Cuiras per aqua mergo varmigo sen postuli duoblan poton. Perfecte cuiras plado in laula orienta cuir maniero kai et preparas extraordinaran puff maison compreneble mi kiel tecno maniulo kai amatora cuiristo malcovrinte la novajon tu entusiasme acetis kai ruse donatis din al mia edzino. sed facte post quelcae commenza i felicia i provoi la revoluzia cui rilo farigis dis nun tempe eleganta sur meblajo en nia cui reio, tre malofte usita. Same daia chef, malgra usia perfecta funziado, fiaschis ciel commerza varo. Clopodante nun analisi la causoin de tiu surprisa mal successo, mi ancau rememoris pri articolo de nia brila samideano Denis Keith el la palta ondo, teorio de disvastillo de novajoi applicata all'esperanto. Mi citas, multe da esperantistoi, kiel multe da aliai homoi, credas che se nova ideo au nova producto estas pli bona ol concurrenza ideoi caivaroi, di nature estos post ne multa tempo acceptata au accettata de homoi. Et bona ideoi, bonezzo dependas de la perceptado cae vid punto de la cel gruppo, ofte besonas multa in in antau ol esti acceptatai. Do, carai samideanoi, ni fide acceptu la vortoin de nia Lolo Zamenhof, el lia poemeto la voio. L'espero, l'obstino cae la pazienzo, jen estas la signoi per es potenzo, ni pascio post pascio, post longa laboro, atingos la celon en gloria. Tio estas, la estonto estas nia.